egunon eh, guztioi, e, ongi etorriak beste behin ere, berrion magazinera, berriozarko informazio magazinera, goizeko bederatziak dira puntu puntuan, eta otxailak hogeita bi gaurko honetan. Gure termometroaren arabera, oraintxe bertan, e, eh, 0 azpitik lau gradutan gaude, berrio zarrien, beraz, eh, goiz hotza, ba, gaurko honetan, e, eh, otxailako geita bi honek dakarrena, baina esaten dutenez datozen egunetan temperaturek gora eginen dute e, eh, maksimoei dagokionez gaur amabi graduko temperatura maksimoa izanen dugu eta bi arberriz amalaukoa eta ostiralerako amasei graduko gehienezko temperatura aurre ikusten da hori e, ba, temperatura maksimoei dagokionez minimoen artean ba, zerotik urbil ba, gaur zero azpitik lau gradutan gaude baina bi Eh, temperatura minimoak 0 graduren inguruan ibiliko dira eta ostiralerako eh, temperatura minimoak edo gutxienekoak 0 eh, tik gora izanen dira, lau gradutan izanen dira gau partean. Kontu asko ditugu aipatzeko gaurko berrion e, saio honetan, batez ere hezkuntzaz e, ariko gara, 0 eta 3 urte bitarteko aur hezkuntzaz e, zehatzago esan da izan ere, martxoaren batean zabalduko da EPA Berriozarko aur eskolan izena emateko eta ba horretaz hitz eginen dugu aur eskolako kide batekin. Izan ere, askok eh, pentsatzen dute aurtzaindegi bat eh, dela 0 eta urte bitarteko hezkuntza tarte hori, baina eh, ez da gutxiagorik ere hezkuntza tarte oso bat da eta hezkuntza mota berezia ematen zaie 0 eta urte bitarteko aurrei. Hori guztia izanen dugu izpide gure elkarrizketarako tartea, baina lehenago baditugu beste hainbat eh, kontu, orain, e, bertan gure boletina, informazio boletina eskainiko dizuegu gaztelaniaz, e, oroitu sortzit erdietan euskarazko boletina izan dugu, eta orain bertan gaztelaniazko informatiboa izanen dugu, eta horren ostean itzuliko gara gure elkarrizketa tartearekin, beraz ez mugitu, gelditu FMko eun puntu sortzian edo eguzkiplaza.net neten Bien, y son las 9 y 5 minutos de la mañana. Eh, comenzamos el eh, informativo de Berriozar y Ratián. Eh, comenzamos con las noticias de Nafarro. Iribas reconoce que habrá recortes en educación y que no podrá mantener el mismo servicio. El consejero de Educación, José Iribas, puso ayer sobre la mesa los recortes previstos en su departamento y reconoció que con los recursos que se detraen no se puede dar el mismo servicio. Su objetivo, puntualizó, es intentar que en lo esencial sea el mismo y remarcó que sus prioridades son la atención directa al alumnado y sus apoyos y que se vean afectadas lo menos posible las partidas relacionadas con el pago de la nómina del personal educativo. El consejero, que compareció en comisión parlamentaria a petición de Izquierda Esquerra, aseguró que su departamento se ha dotado del mejor presupuesto posible en estas circunstancias de crisis económica y afirmó que con los recortes no disfruta quien se ve obligado a realizarlo, si bien insinuó que quizás sí lo haga la oposición, una alusión que no le sentó nada bien a los partidos de izquierdas. En cuanto a las medidas previstas de carácter, de carácter temporal, iría Rivas reconoció que se va a reducir el presupuesto de los centros para sus gastos de funcionamiento y cifró en un 11,8% el recorte en las partidas de limpieza de los colegios. También abordó la supresión de las subvenciones a las APIMAS en 2011 y afirmó que con la partida de este año se pretenden financiar actividades que realizaron el año anterior. En relación a las inversiones en los centros, Iribas afirmó que seguirán realizando obras de construcción y de adaptación de centros escolares propios, priorizando las obras comprometidas y necesarias por un importe de 9,47 millones. También anunció que habrá una reducción del equipamiento y de las subvenciones para obras en centros escolares de propiedad municipal. Tras garantizar el pago a los centros con conciertos este año, régimen que remarcó no se le pasa por la cabeza eliminar, Iribas anunció que la modificación del sistema de gratuidad de los libros de texto eh, de manera que ante el correcto estado de los libros el préstamo se extienda a cinco cursos en lugar de cuatro. En su intervención, Iribas justificó su decisión de no convocar oposiciones en que se produciría un extraordinario efecto llamada, ya que no hay oposiciones en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. En lo que respecta a los grupos, UPN, PSN y PP mostraron su apoyo a Iribas, mientras que Izquierda Esquerra, Nafarrabay y Bildu mostraron su preocupación ante unos recortes que atacan a la calidad de la enseñanza. мясо. y nos acercamos a la comarca de Pamplona. En concreto vamos a Egues, donde el PSN ha acusado a Navai, Izquierda Esquerra y Bildu de querer quitar la alcaldía a UPN. La portavoz del PSN en el Valle de Egues, María Chivite, ratificó ayer la postura de su partido al descartar la reprobación y la petición de dimisión del alcalde, José Choandía, y de la concejala Estefanía Clavero, también de UPN, por su participación en las presuntas irregularidades detectadas en la gestión del urbanismo. La socialista calificó como lógico y coherente su posicionamiento y acusó a los grupos municipales de Nafarroa y e Izquierda Esquerra de perseguir quitar a UPN del, del gobierno municipal. Las políticas del PSN las marca la dirección del PSN y no ningún otro partido. Nuestra postura siempre ha estado muy clara y cuando vimos que Potau había actuado mal como concejala pedimos su dimisión. Ahora vemos que se ha actuado mal en el ámbito de las sociedades y es ahí donde pedimos que se vayan. Seguiremos adelante con la comisión y por supuesto si el juez dice que hay delito nos reservamos la opción de pedir otras responsabilidades. Esas fueron las palabras de María Chivite quien añadió que otra cosa es que otros partidos políticos tengan otra intención que es quitar a UPN del gobierno municipal. Y para finalizar con este bloque de noticias sobre la comarca de Pamplona, eh, os contamos que 10 grupos teatrales amateur actuarán en Huarte e Iruña en el Festival Escénica. Un total de 10 funciones teatrales, un taller práctico sobre montajes escénicos, una mesa redonda sobre la situación del teatro amateur, una masterclass y una exposición componen la oferta de Escénica Navarra, segundo festival de teatro amateur que se desarrollará del 2 al 31 de marzo en el Civibox de Mendillorri y en la Casa de Cultura de Huarte. Quiere servir de plataforma para dar a conocer el trabajo, los proyectos y la calidad de las formaciones teatrales no profesionales de A Las entradas para las funciones tienen un precio de 3 euros en el caso de las de Mendy Jorri y 4 euros para las que tendrán lugar en Uarte. Bien, y nos acercamos ya a Berriozar, eh, un paso más eh, para la apertura de Brico de Pot en Berriozar y Artica. La Comisión de Ordenación del Territorio ha emitido un informe favorable a la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, el PESIS para la implantación de un gran establecimiento comercial de bricolaje en Berriozar y Artica, promovido por Eurodepot España. No obstante, el promotor deberá solicitar a la Dirección General de Obras Públicas la preceptiva autorización para la la construcción de los correspondientes accesos para conectar su establecimiento con la red de carreteras de Navarra que correrán a su cargo, según informa el gobierno de Navarra. Una vez que la comisión ha realizado su informe, que tiene carácter preceptivo, es ahora el gobierno de Navarra quien en una próxima sesión deberá aprobar definitivamente este PESIS y dar luz verde al establecimiento, a la apertura de Brico de Pot en Berriozar. seguimos adelante con las noticias de Berriozar y os recordamos que la plataforma contra los desahucios ha convocado una concentración para denunciar la orden de desalojo recibida por una familia de Berriozar. La protesta se realizará mañana a las 7 y media de la tarde frente al ayuntamiento. El objetivo es denunciar el caso de Juan y Julia, vecinos de Berriozar, que serán desalojados el próximo día 24, este viernes, a las 10 de la mañana. Tal y como denuncia la plataforma de personas afectadas por la hipoteca, la falta de empleo y precariedad laboral hacen que muchos hogares no puedan afrontar el costo de necesidades básicas, entre ellas el pago de la hipoteca de la vivienda. Cuando esto ocurre, el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que conlleva que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación y además seguir exigiendo a la familia todo lo que les resta por pagar, más los intereses generados y los gastos del procedimiento judicial. Así, el hipotecario que ya ha pagado buena parte de la vivienda se queda sin ella y en ocasiones tiene que seguir pagando la deuda por la que se le irán embargando los salarios y otros bienes. Por contra, el banco que ya ha cobrado una parte seguirá cobrando en el futuro y se queda con el piso que podrá volver a vender a otra persona y así la rueda volverá a ponerse en marcha. Eh, desde la plataforma de personas afectadas por la hipoteca exigen la dación en pago, como así se reconoce en otros países, que consiste en entregar la vivienda eh, para que la deuda quede condonada. Así se lo presentaron en el último pleno, en el pleno del mes eh, pasado, y así lo aceptaron también todos los grupos municipales, salvo el Partido Popular, y aprobaron en pleno pedir al Gobierno y al Parlamento la dación en pagos retroactiva, aprobar una moratoria y tomar las medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios. Y por último os recordamos que del 1 al 16 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden eh, solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y los nacidos en el 2012 cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día del inicio de curso. Las solicitudes podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar de 8 y media a 11 y media de la mañana, en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012. Y una vez cumplimentadas, esas eh, solicitudes podrán entregarse en el mismo vestíbulo del Ayuntamiento, también en un horario de 8 y media a 11 y media de la mañana. Un último apunte y es la salida del BKE Mendy Taldea al monte Autza. Este monte de 1.306 metros será el objetivo del grupo de montaña BKE Mendy Taldea en su próxima excursión. Una marcha montañera que partirá el próximo sábado, día 25, a las 8 de la mañana desde la Plaza Lanceluce. Bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín eh, informativo de hoy. Más información en eh, próximos boletines, en próximas repeticiones en Berriosar eh, Berriozar y Ratia o por internet en eguskiplaza.net Eta behin eh, gure albistegia amaituta aurrera eginen dugu, berrion eh, magazinean orain musika pur bat entzunen dugu. teus verds joves i una vida fins que el s'enquí. Quan ja té tres anys no surt, empaitar les papallones quan un gos lladra no fuig i els vestits pagant la broma. Quan la neu remou el cel, ell la mira en lloc de córrer i li queda el rostre ple com les estatues de Roma. És l'home estat més grandet troba un ocell sobre d'ella dalt d'un arbre. Ell no es mou i un excrement li fa blanca mitja cara. Troba la nina d'un ull i la voldria per companya, però no la mira ni la cull. I la nina se'n va a França. Una noia li ofereix un clavell per la solapa. Ell se'l mira però no el pren i el clavell se l'endú un altre. Un estiu quan ell ja és gran, l'amor ven tres candidates, ell les mira afalagat, però l'amor té pressa i marxa. És l'home estàtic, no tristesa Les orenetes fan un niu Tot són flors i ella ens olora, però surt l'amo d'un jardí i li fa una cara nova. Descobreix que no està bé i vol dir-ho a la senyora, la senyora no l'entén perquè és mestra d'una escola. Han passat anys, s'ha fet gran i ja assegut davant la porta i esperant l'enterrament d'aquell de la cara nova cel de vidre i una d'or dins un caixó sense potes geu el cos d'un home mort ningú riu i ningú cap, ell hi té netes i encara no ho sap. Que faran niu els seus coves. és carismàtic ni simpàtic, ell és l'home estàtic. És un paio enigmàtic, és l'home estàtic. Faran niu els seus cabells. existir. Aurrera goaz berriozar e, irratian, berrion eh, saioan, eta eh, aipatu dugun bezala, arestian esan dugun bezala, ezkuntza izanen dugu ez, izpide, aur ezkuntza izan ere hemendik eh, eh, oso gutxira ba, zabalduko baita izena emateko EPA eta horren guztiaren eh, inguruan hitz egiteko hemen gure estudioetan daukagu Rosana Pereira, kaixo Rosana egunon. Kaixo egunon. Bueno, e, e, lehen aipatu dugun bezala matrikulazio kanpaina mm, martxoaren batean hasiko da, ez? E, martxoaren batetik amaseira izan liteke, hori... Bai, bai. Eta... Eta... Hori, bai, hori da. E, epea epea hasiko da, ba, ba hori, ba aurrak e, aurrek izena eman dezaten eta bueno, ba zer daukazu antolatuta matrikulazio kanpaina horren e, baitan. Bai, basiko ba, gara etxe guztietara bidaliko dugu, bueno, gure hartzaileek izango diren pertsonen etxetara bidaliko dugu esku horria. Mhm. Gure eskola nola funtzionatzen duen, ba pizka bat ikuste dezaten. Mhm. Bertan ere bidaliko dugu gonbidapen bat. Otsaiaren hogeita zortzian, atezabalik eguna ospatuko baitugu. Otsaiaren hogeita zortzian, hogeita jendeak aukera izango du, ba, ba hori ez, ikusteko. eta, bai, mhm. nire lankide batzuk, zuzendaria eta udaletxeko norbaitek, emango diete itzalditxo bat. Mhm. itzaldi itzaldia izango da, lagunarteko itzaldi bat dezala. Mhm. Osea, beraiek izango dute partartzeko aukera, eta goere, ba, gure bibentziak edo kontatuko <laughs> ditugu eskolan. Eta gero ere, eh, ikusiko dute eskolan olakoa dan. Mm -hmm. Bai, hori importantea da ere. Bai. Eta e, okerez banago, webgune bat ere baduzue, informazioa bai. jasotzeko, baina pixka bat... Eh, Ireki e, berria da. <laughs> Ba, eta gainera, e, nahiko elbide luzea daukana, ez? Bai, ez daki hartuko dute, baina bueno. Bueno, emanen diogu denbora jendeari boligrafoa eta papera hartzeko. Bai, bai, bai. Eta esai guzu ba. Bai, iru ubediko bai. Iru, Esango dut, izkiz, izkiz. Bai, bai bestela. Vbikoitza <laughs> i mhm. Gero barra e infantil berriozar mhm. barra aure eskola. Tira. <laughs> Bueno, errepikatuko dugu. <laughs> Irubikoitza punto Vbikoitza mhm. barra e infantil berriozar barra aure eskola. Ederki, hortxe dugu ba... Jakin da igual ez da oso zaia, zazkenean da, eh, eskola infantil, ta... baina, claro... Bai, badu bere eh? logika, bai. baina, hola, irretian esan da, askotan bai, bai, kosta egiten da, bai, bai, bai, bai. <laughs> baina, bueno, e, hori matrikulazio kanpainari dago kionez, batetik amaseira bitartean, eta guk ere lehen aipatu dugu, ba, esku horriak, izen emateko eskaera horriak, eta lakoak udaletxean, udaletxeko atondoan, jaso daitezkela, goizeko zortziterdietatik etara, baita berriozar.es e, eh, webunean, eta 0 amabi telefono zenbakian, eta behin horiek beteta, berriro itzuli behar dituzela eh, ba, ez, bai, ez du <laughs> zertako balio. Eta matrikulatzea eh, garrantzitsua da, e, izena ematea e, izan ere ba aurrentzat e, ez da askok kontrakoa pentsatzen duten arren e, ba, ba, 0 hiru urte bitarteko hezkuntza tarte hori edo, edo tramo hori ez da aurtzandegi simple bat ez da beraz e, Ezkuntza ematen zaie aurrei eta importantea da pertsonen garapenerako, ez da? Bai, gainera, ni, a ber, ikasitakoan ikusi nuen ez, ba, bizigean herrialde honetan, argian ez daiela ez daiola garrantzia ematen eziketa honi, mhm. eh, ez? Badaukagu gure herrialdean derrigorrezko eziketa sei urtetan hasten da. Mm Juten bazara adibidez Alemanian eta horrela zeroti juten dira aur guztiak eskolara, mm -hmm. garrantzia handia ematen zaio hezkuntzari. Mm hemen, bori, azkenean hartzen diogu ez, FP-ri gero lana bilatzeko, baina hasieran egin bar ez da kontuan hartzen. Oso garrantzitsua da gainera, ze aurrek ba, bere berdinekin erlazionatu behar dira. Eta askotan ez bada eskolan ez dago hori egiteko aukerarik. Mm. Ba, gurasoen denbora ez dugulako songi erabiltzen, eta gero azkenean, ba, igual parke batera edo juteko momenturik ez dugulako aurkitzen. Mm Eta aurrak askotan bakarrik helduekin egoten dira. Eta, importantea da gainotzeko aurrekin, da, eta harremanak lantzea. Mhm. Bai, baita ere hemen gure eskolan eskintzen duguna da ba, aurrari etzaio presa sartzen. Aurrak bere, bere ritmoa eramaten du, ez ziketa eramateko. Ez gara guatzetik juten esaten behitxau, orain, uh altxatu bertzara, orain, ez. ez. Osa, hor eta ze hori ere etxean askotan agobiatu itxen gara gura ez? Eta eskola mm, zeintzen da hori, aur bako behar duenean altxatuko da, behar duenean eseriko da, behar duenean hasiko da bakarri jaten, etzaile derrigortzen ez zertara. Mm etxean agian askotan gaizki egiten dugu nik lehenengoa, eh? <laughs> Osea, azkenen etxean ez da gauza bera. Eta ikusi bardere bai, adibidez, eh, adintarte honetan ja eskolan sartzen baduzu hizkuntzaekin adibidez, ez gertatzen dana ze zu txiki txikitatik hasten bazara bi hizkuntza ikasten, asko zerrexago izango duzu aurrerako urteetan hizkuntz mm-hmm. berri bat ikastea. Hmm. Agian bizikean zonaldean oso ikusten dugu Ba, elebidunak izaten garelako gehienok. Mhm. Ez, euskera eta erdera gure bizitan egoten dira oso... bai, bai, bai, eh, toki guztitan ikusten aldugula. Bueno, batez ere, batez ere erdera, baina... <laughs> Bai, bueno. Baina euskera batez ere ba, ba, giro elebidunetan eta ba, oso presente dagoela. Hori da, eta gero hori gizurra, gizurra badirudi ere, ez, egiten duzuna da, burmineko hizkuntzez zaintzen duen ez, zati hori, mhm. garatzen duzu, eta gero amar urtekin ingelesa ikasi nahi baduzu, horrexago izango duzu pixka garatuago duzulako zonalde hori. Mhm. Eta hori mm ez da kontuan hartzen askotan. Mm -hmm. e, eta esaten dizudan, agian gu biziduguna bizita modu batean ikusten dugu, baina kanpotik etortzen diren pertsonak, askotan ez dituzte seme alabak euskaran matrikulatzen, ez dutelako garrantzi hori ikusten. Ez dute esan nahi erderez dela garrantzitsua, eh? Mhm. Baina esan nahi dut, telebitasun hori zaintzea, ona bai, bai, izango ditzateke erra... Eh, laurren dago. Asko handiagoak daudelako, ba, beste hizkuntza batzuk eh, ikasteko, eta beste bueno, ikasgai batzuk ematekoa Eh, Hain zuzen ere, eskain, zuen eskaintza linguistikoa eh, hortik dihoa, ez? Hori da. Eh, emate dituzue bi, bi, bi bi, bi eredu eskaintzen dituzue. Hori da. dala euskera soia, eta mm G, mhm. edo G, oain esaten dara, eh? <laughs> <sighs> erderako bai, bata, Hildo bat erderaz beste euskaraz. Hori da. Mhm. Hori zuen eh, bi, orain ditu zuen bi zentroetan, ez? Eh, hori da, bai. Hemen, irunialden. Hemen duguna. Mm -hmm. Eta eta iruñalden duguna. Mhm. eta gero, e, eskaintza linguistikoaz gain, badituzue beste aukera batzuk ere, e, bai, e, ordutegiei dagokionez, eta bueno, badago eskaintza zabala, ez? Bai. <laughs> Bueno, gure ordutegia eskola goizeko zortziretan irekitzen da. Mhm. Eta atxaldeko lauretan izten da. Mhm. vale? Baina hor, kontuan izan da, ordutegi zabal hori dugula, ja datorren ikasturterako eskainiko da jornada erdia, mhm. edo egun erdia, edo... Bai. Eta jornada osoa. Biak izango dira jantokiarekin. Mm Eta izango da hori, e, ba, gutxi gora berako, behatzitatik ordu batak arte, edo behatzitatik Laura Karte, gutxi gora mm-hmm. berako bat da, bale? azkenean normalen zortzi ordu ez da inor egoten. Mm -hmm. eta gu hori eskaini zortzi orduak ez dira egoten, naiz e, eh, norbaitek behar badu, bai, baina normalen ez dira sortze ordu egutena. Bai, bai, bai, normalen ez, eh? ez dira erabiltzen, ez? Baina ez eskaini eskaintzen duzu eh, hor eh, norbaite garizatekotan, bai. hor zaudetela zabalik, eta eta jantokia dela eh, aurtengo nobedadeetako bat ere ba, bai. ordutegi guztietan eskaintzen duzuela, ez? Hori da. Lehen, jornada erdi horretan etzen uten... Etzen eskaintzen, hemen guzki plazan dagoen gure lokalean, bai. ez <laughs> eskolan, bai. ez zuelako aukerarik ematen. -hmm. jantokia jartzeko. Baina mhm. hain, mm -hmm. geritzen dugu pixkat, <laughs> eskola berri ere egiten dugunez, mhm. izango dugu aukera, ba, mhm. jornada eta jornada osoan. Bai, eskaintza mm, handi, zabal hori eskaintzeko, suposatze dut, eh, bueno, langile, de gonen zaretela bi eskoletan, bai. zemat laguntza bezarete. <laughs> Ba, begira, ez taldea, ez taldean, ez? Eh? Gaude, emeretze ez eta bizuzendari Eta bizu Baina horrez gain, ba, ditugu irugarbitzaie, mm eta gero batzutan etortzen zaigu gehiago udaletxeko mantenimenduko, Imanol, <laughs> bale? Eta azkenean danok hartzen dugu parte en barrio zarko aurren ezik eta horretan. Mhm. Ez ditugu aparte uzten, ba igual beste eskola batzuetan gertatzen den bezala, hemen dena den e, erabiltzen den pedagogia, pixka bat interneten sartzen bazaret, edo, bale, malagutxiren pedagogia pixka bat begiratzen baduzu ikusiko duzu azkenean aurrat duela garrantzia, eta bere alboan duen guztia bereziketan partatzen duela. Ze interesgarria, hori eh, gaina ba, bai garbitzaileak eta langile guztiak eta pixka bat eh, aurre eskola osatzen duten elementu guztiak aprobetsatzea, ez? Hori da. Probestea eh, aurren eziketarako, ez? Pixka bat hori bai. hori izanen litzateke bai. laburpena. Eta bukatzeko aipatuko genuke ere, ba zuk lehen aurreratu duzuna, ez? Eskola berria, izanen dugula herrian hemendik gutxira, mm, espero dugu, ez? Hemendik gutxira bai, izatea. Bai, <laughs> suposatzen da datorren kurtzarako hemen izango dugula laia irekita. Hori da, datorren eh, ikasturtera begira ja lanak, eh, bueno, aurrera jarraitzen dute eta eta badirudi eskola berria zabalik izanen dugula eta bueno, ba horrik ere nobedadeak ekarriko dituela, ez? Hori da, dena den norbaitek kanpotik ikusi nahi badu. <laughs> Arti berriz alde horretara joeten bada, mm. bertan ikusi alda. Hmm. <laughs> Hortxe... Kampotik. <laughs> Bakarrik kampotik. Bai, baina barrutik ere... Ez duzaietu sartzen? <laughs> Eh, eh, bai, batez ere hori legez kanpokoa Hori da. Baina, eta hemendik ez dugu jende animatu nahi alako gauzak egitera, baina e, eskola berria e, egonen da, arti berri inguru horretan, eta mm, horrekin nolabait baldintza duinagoak izan dituzue, espazio gehiago, eta suposatzen dut, bai, areto gehiago izan dituzuela, aukera gehiago bai, ezkuntarako, ez? Bai, zabalagoa handiagoak. Osea, izango ditugu gela handiagoak, ah, hori asko eskertuko dugula. <laughs> Eta gero izango ditugu bipatio, orain arte bakarri izaten gendun, izaten mm -hmm. gendun gure plaza dela <laughs> txoko bat, bale? Eta bain izango ditugu espazio zabalagoak, eta hori asko eskertuko dute gehien bat aurrek. Mm -hmm. Zebera, jentzako, ba hori, gela txiki batean edo gela handi batean egotea, eta hemen nahi handia dira, ez, eh? mhm. <laughs> ez dut esan nahi txikia direnik. Baina, Baina eskertuko dute espazio hori. Ta gaina, mm. jode, dana berria. Hori bai, bai, bai, hori, hori, bai, bai, bai, hori eskertzeko da, suposatzen dut aurriendako eta, eta zuendako ere, ez da negitea. <laughs> olako toki handi eta eroso batean eta berri batean, berri usaina daukala guztiak, asko ze bai. eh, erakargarriagoa izanen da, ba, gaur egun dauden e, eskoletan, naiz eta e, duinak izan ba, ba, ba, diela eta eta askotan bueno, ba, gabezia horiek nabaritzen diela. Ez bai. mm. Oso ongi, ba, Rosana Pereira, mine esker gurean e, izateagatik, mine esker aur e, ezkuntzari buruzkoak, matrikulazio kampainari buruzkoak, buruzko guztiak eh, aipatzeagatik, zorte hon, kampaina horrietan eta <laughs> ikasturte berrian, eta hurrien arte. Bueno, ba, mila esker. Aio. Agur. siempre su danza. Solo acepta el consuelo de una voz que le canta esta nana de lluvia que ella esconde en su alma. Una mujer sin nombre. Bederatziak eta berrogeita lau minutu eta ba, Carlos Núñez eh, Carlos Núñez musikariaren eh, kantu honekin agur esanen dizuegu bihar eh, itzuliko gara, goizeko sortzi terdietan eh, gure informatiboarekin, gure albistegiarekin, Euskaraz, eh, goizeko bederatzietan e, ba, berrion magazinarekin. Beraz, e, ordur arte, txintxoak izan, eta ondo bizi, aio!